Ràdio Tortuga, la que més juga. Molt bona tarda i benvinguts en aquest Hort de Porreres, en un espai molt novedós per nosaltres, Mireia Balasc. Completament, Jordi. Mai ens havíem plantejat <laughs> parlar d'astrologia, però els darrers anys no? hi ha hagut molts de canvis a la nostra vida. L'astrologia hem de reconèixer que cada vegada té un paper més important no? per entendre coses que, que ens passen i per això segurament avui hem decidit que el tema que tractaríem seria les estrelles i com ens influeixen a nosaltres, que som aquests éssers petitets que hi ha en aquest planeta que diuen que és l'únic on hi ha vida i algun dia descobrirem que segurament això no és així. Efectivament, jo som en Jordi Caballero i estic molt ben acompanyat pels meus companys de Ràdio Tortuga, que igual els escoltareu en aquest programa, o si no, en, en els següents, que gravarem avui hora baixa. Parlarem avui de l'astrologia que ens espera per l'any 2026, de quines són les energies, de que ens preparem perquè serà un any espectacular. No? I... <clears throat> Reinici, aventura, mm, naixement... I com que nosaltres eh, últimament escoltem molts vídeos d'astrologia perquè ens agrada aquest tema, eh, hem duit aquí a la nostra taula sense el seu permís eh, a, <laughs> a algunes de les persones que escoltem normalment i que ens explicaran en, en vídeos que han fet sobre l'any 2026 eh, en petits fragments, eh, explicaran amb nosaltres què és el que pareix que hi haurà en el... aquestes energies que venen del cel cap a la terra i que ens marquen totalment, no? el que fem i deixem de fer els petits formiguetes humans. I si els astròlegs tots tenen com... coincideixen, no? Em, jo crec que val la pena mm, escoltar-los i d'aquí un temps em, <clears throat> comprovar si realment has ressonat amb alguna d'aquestes coses, perquè allò que diguin ells no va a missa i no tothom ho viu igual. Però sí que val la pena fer aquest exercici. No? Nosaltres exposem aquí el que en teoria ha de passar gener, febrer, març 2026 i d'aquí un temps valtros escoltau i dieu ostres, això sí, això no... I l'any que ve sereu valtros els que fareu una secció d'astrologia i en Jordi i jo mos rascarem sa panxa. Perquè el 2026 eh, és, com deia Ana Mireia, un any de reinici, no? de, reset, com diuen en anglès. Mm. No? També hauríem dit que el 25 és un any de mort. Se suposa que el 25 moltes coses moren o algunes coses comencen i exploten el 2026. Pot ser que ho, visquim, que ho haguem viscut de dues maneres diferents. Efectivament, ara veurem. Astrològicament parlant, eh, aquest 2026 té moltes configuracions en, en el cel, mm, molts aspectes que no s'havien donat mai en segles i justament s'adonen ara. També gairebé tots els planetes que se diuen transpersonals, és veritat que ara parlarem de molts conceptes eh, astrològics que no podrem igual explicar. Desenvolupar, però podem donar un panell de pinzellades, sí. no? Perquè quan sentiu transpersonal ja sé que són planetes, que són els planetes lents. Són els més lents de tot, o sigui... De... Els que tarden més a donar Urà, la volta al Sol. Urà, Neptú i Plutó, no? Són els més lents. Llavors, com que aquests planetes triguen molts anys en canviar d'un signe a l'altre, quan canvien és una cosa molt important. Per exemple, ara Plutó estarà a Aquari durant 20 anys, no? i va, va entrar l'any passat. Eh, I clar, Urà Neptú canvien de signe aquest 2026. El 25 han canviat, però fan una cosa rara els planetes que retrograden, segons la nostra visió, pareix que vagin cap enrere, que no és cert que van cap enrere, però pareix que van cap enrere, i el 26 ja se fiquen de cap, no? com qui se tira a la piscina en el seu nou signe. Llavors això, segons els astròlegs, és una passada, no? que passi tots de cop tres, tenim tres planetes transpersonals, tots estan variant i això vol dir que mm, el 2026 les nostres relacions canviaran. També Farem... canvien els socials, que són Júpiter i Saturn. O sigui, són cinc planetes que estan canviant. De... Canviarà la, la relació que tenim amb les persones més properes, però també naixeran nous grups, o el manco que està és l'energia. L'astrologia t'està dient, és un any perfecte per obrir-te a desvincular-te d'aquelles relacions més tòxiques, plantejar-te el que no funciona, sanar i fer-ne de noves. Tot això és l'energia que hi ha i, si volem, m'ho apliquem o si no, no. Però això és el que una mica ens indiquen, no?, els astres. Per seguir fonamentant això, Saturn i Neptú, que són dos planetes així molt, molt diferents, entren juntets. Van, ara mateix estan junts i entren junts a, a Àries, i Àries se considera el, el grau zero de tot el zodíac. És com l'inici de tot el zodíac. O sigui, si més o menys mm, tothom ho sap, no? que quan veus un zodíac, el primer és Àries. Àries, Tauro... Eh, eh L'any, astrològicament, no comença l'1 de gener, no, sinó que comença quan comença Aries, al voltant eh, del primavera. 21, no? seria el 21, 21 de març, 21 de març la primavera, i per tant, les persones que van néixer a Aries és el primer signe, les persones que van néixer a Balança, com jo, és el setè, i l'últim signe del zodíac seria, seria Peixos, el mes de, al mes de març. I per últim, hi ha una, per acabar de fonamentar això, hi ha un canvi de paradigma d'elements també, el, sabeu els quatre elements, doncs passem de moltes configuracions en elements de eh, terra, la Terra ha dominat, no? últimament, ara escoltarem d'aquí una estona un dels nostres gurus i, <laughs> que ho explica, i passem a, a aire, en aquest cas. Durant el que 2025 hem passat molt per aigua, hi ha hagut eh, configuracions d'aigua i, i pareix mentida, però sí que ens afecta tot això. I ara escoltarem en José Millán, que és un astròleg que du moltíssims anys en això. A ell li agrada molt el tema mundial, sempre diu que mm, sempre fa prediccions astrològiques mundials de l'economia, de la política i tal, però a vegades també parla un poc de, dels temes personals. Ens explica que, com veu ell aquest 2026. No és una crisi més, No es una crisis como la del 2008, <laughs> con la entrada de Plutón en, Capricornio, eh, con la, conjunción eh, urano eh, Urano-Saturno. no es eso. Tampoco va a ser una supercrisis como la del 2020, con el COVID y todo lo que sucedió. Lo hemos vivido todos, sabéis de lo que hablo. Em, va mucho más allá. Eh, no es algo que nos va a empujar a hacer reajustes por aquí o por allá, es un reinicio. ¿Por qué? dices, bueno, ¿por qué? Eh, es, algo de marketing, es para vendernos el, el vídeo. Eh, no. ¿Por qué es un reinicio? Pues porque tenemos a los tres transpersonales entrando en, en, nuevos signos. Siempre que un transpersonal entra en un nuevo signo, hay algo de reinicio. Efectivament. I ara què ens diu en Pablo Flores, que també és un altre de, que ens agrada molt veure, no? Aquest és el que m'agrada a mi, sí, sí. Aquest vídeo reconec que el vaig escoltar sobre el 2026 i <clears throat> el que m'agrada en Pablo Flores és que és com... Tot ho explica d'una manera molt, molt planera, no? I ell sobretot feia referència a l'inici de, de l'any, molts astròlegs, si els escolteu, diuen que el mes de l'any s'ha d'acabar bé, s'ha d'acabar net per de dins, sobretot perquè ens espera un 2026 molt bèstia. Llavors, en aquest tall que escoltarem, ella explica què passarà a principis d'any. És com estar en la gestació, estar dentro del vientre de mamá i ser parida, ser parido. Imagínate que vas con una mochila llena de piedras y vas a comenzar algo nuevo, Básicamente, ¿qué te dice la vida? Si la mochila está llena de piedras, no vas a poder avanzar muy lejos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te está diciendo enero de 2026? Que mires profundamente tu inconsciente que mires los patrones que vienen de tu pasado, de tu historia, tu linaje, etc. Que algo que ya se ha pedido bastante cosa tú no en Pisces, pero esta última pasada, porque te están diciendo que todavía quizás hay un patrón familiar, hay algo de tu historia, hay algo de lo antiguo, que es tiempo de que liberes, porque si lo liberas, sacaste una, una piedra de tu mochila. Segundo, es un periodo extraordinario para hacer retiros. Gente, sí. en enero o los primeros 10 días de febrero, se pueden hacer un retiro, un retiro de silencio, un retiro fuera del mundo, ya sea usted solita, solito o con más gente, es muy importante retirarse y escuchar su alma, escuchar ¿Qué es lo que mi alma realmente necesita en este momento? ¿Quién soy yo? Es una invitación a, a, salir un poquito del mundo antes de ser parida, ser parido, para entrar en tu vulnerabilidad máxima y en tu sensibilidad y conectar con el todo. Eso te va a dar la inspiración para tener, para saber qué es lo que realmente quieres hacer. O sea, qué sueño tengo para mi vida. Porque a partir de febrero hay que salir a hacerlo. ¿Ya? Está bastante claro. ya ara escoltarem a Mercedes de The Astral Method, que no sé el seu pero bueno, es Mercedes, a la cual también seguimos molt, eh, que es una persona entusiasmada para la vida y por la astrología, I, I ens diu això que hem dit un poc que fa una estona, no? És un any de reinici que ja durant el 25 hem provat un poc, perquè aquests planetes mm. que han entrat després han retrogradat. El 25 ha estat mort i inici a la vegada. Ha estat sí. un any molt, molt interessant ha en estat aquest aspecte. un tast. I el 26 ja comença de veritat la... El joc. La, la batalla, no? El, el, bueno, la batalla i, i l'aventura, no? L'aventura. I, I el joc. Anem a escoltar Ana Mercedes. Tenemos alineaciones que son tan nuevas y es verdad que en 2025 hemos tenido como un tipo, toma, prueba, prueba un poquito. <laughs> pero realmente es como un mierda, he probado esto, sé por dónde va y me da miedo porque es desconocido. Y yo os dije en un post, lo que viene no es familiar, no es conocido, pero es real. Esto es lo que puedes crear ahora si tú te comprometes. Es un año de mucho compromiso, mucho compromiso, entonces, lo que yo diría para prepararnos para entrar en el 2026 es que no tengamos miedo de hacer las cosas diferente y que no tengamos miedo de ver todo colapsar. No tengas miedo de ver el mundo arder ante tus pies. La tortuga valenta va lenta. Parlem de els dos planetes que seran més protagonistes, que són Saturn i Neptú. Són dos planetes completament diferents que el que fan és entrar en Àries, que és el primer signe del Sodia, que representa el nostre naixement. És la força de l'impuls, és la força de la individualitat, és un signe molt, molt fort. I és com curiós perquè Saturn i Àries representen un, és més els límits, l'estructura... I Neptú. Em, perdó, Neptú, sí. Mm-hmm. Em, Saturn, Saturn i Neptú. Límits els límits i Neptú és el, la imaginació, el somni. Ah, perdó. Això li passa a tots els astròlegs. Uh, mesclen planetes amb... Ai, perdó, a tots. No, no se escapa. Estava parlant del planeta, sí. perdó. Llavors, Saturn representa l'estructura, els límits, la maduresa, signifiquen que tindrem més responsabilitat, ens demana que siguem mm, disciplinats, que tinguem iniciativa, i per l'altra banda, Neptú representa els ideals, l'espiritualitat, la imaginació, la dissolució dels límits. Llavors hem de veure com aquestes dues energies tan diferents no, es combinen i més amb un signe tan fort, que és un dels més forts de la força d'Àries, no res a veure amb la força de, de balança, per exemple, o de verge, són dues coses completament diferents. Llavors... Em... A mi m'ha resultat curiosa la interpretació que ha fet en José Millán, mm -hmm. eh, que parla d'un moment clau per la humanitat, amb, aquesta, amb aquests dos planetes que entren ara en, en Àries, eh, de que Saturn serà com l'examinador que ens examinarà com a humanitat a si estem preparats per seguir vivint <laughs> en aquest planeta. Ell ho veu així, té una visió bastant particular, no? I m'ha fet gràcia aquest tall, que eh, ens diu que estarem examinats cada dia a, a, ser, a saber si, si encara mereixem, <laughs> som mereixedors de, de compartir la nostra vida amb aquest preciós ésser que és Gaia. A veure què ens diuen José Milla. cada día eh, va a ser una prueba, a tanto a nivel personal como a nivel colectivo, para comprobar si la vida puede seguir sosteniéndonos como especie. Ahí es nada. Ahí es nada. Pero creo que los próximos años vamos a tener esta sensación muy fuerte, todos a nivel colectivo, de que cada día somos examinados de somos sostenibles o no en este planeta. ¿Podemos vivir en este planeta o no? Vale, passem al següent trànsit, eh, que aquest és apassionant, és quan Júpiter entra a Lleó, el signe del Leo, el que sí, el Leo, que ens acompanya aquí, d'Anna Rosa i d'en Jordi, que, els, que vos està parlant. Tres de... Signe solar de tres majoria, persones... Eh? que estem aquí. I Júpiter és... Eh, Digue-m'ho tu, Mireia. <laughs> Júpiter a Lleó eh, és, serà un trànsit molt potent, molt expansiu i tindrà molta relació amb la creativitat, l'autoexpressió i la confiança personal. Diuen que quan Júpiter, que és el planeta de l'expansió, la sort, la saviesa i les oportunitats, atento al parxer, passa per Lleó, que és el signe del sol, del carisma, de l'autoestima, del cor, és el signe més solar de, de, tot el, de tot el zodíac. El que fa és que l'energia personal i la col·lectiva es converteixen més vibrants, puja la seva vibració i eh, diguéssim que serà un període de gran eh, creativitat. I bé, eh, aquí veurem que ho, bueno, com ho interpreta no? en, en Pablo Flores, que diu que passarà el mes de juliol, no? que és quan entrarà Júpiter a, a Lleó. ¿Qué significa ese fuego? ¿Qué te dice el fuego? El fuego te dice, llénate de energía, llénate de confianza, llénate de entusiasmo y avanza, sal al mundo. Una energía extrovertida es una energía que nos invita a salir a recorrer. Un día domingo tú tienes la posibilidad de quedarte en tu casita, en el refugio, o tienes la posibilidad de ir hacia afuera, hacia el mundo. ¿Me entiendes? El 2026, con todo el fuego, es sal, corre riesgo, vive aventuras, Realmente vive aventuras. Fuego. Y también acción, movimiento. No te puedes quedar quieto. No te puedes quedar quieta. Hay que moverse en 2026. Es un año para valientes, es un año extrovertido. Un año para valientes, eh? <laughs> ya ya ho he muévete, muévete. Eh, La aventura comienza el mes, de, el mes de juliol. es decir que si vos pasa algo a partir del mes de juliol, ya sabeu que era el vostre destí. Per últim, parlarem de com el node nord, Eh, no ens estendrem molt sobre què són els nodes, però bueno, si vols explicar una mica tu. Sí, el node, el, el, bueno, en es, quan et fan la carta natal o la carta astral, una de les coses que també apareixen és el node nord i sud, que cadascú té amb una casa, de les 12 que hi ha, i amb un, amb un signe. Llavors, el node nord, allò que significa és d'on vens, no? que, és el que, has, que és la motxilla que dus. Quan vas néixer ja duies una motxilla perquè a l'anterior vida havies tingut una missió. I el no de nord és cap a on vas. Llavors, per això és... Sí, no, no, no, no, exacte, en, en Pere posa cara de sí. A mi també m'estranya que vagis de sud a nord. Per què es diu de sud a nord quan... Però bé, et sud és un poc espassat i es nord és es futur, la teva missió. Llavors tu tens les eines d'espassat per accedir a el que és la teva, el teu present o el teu, el teu futur. Per això quan sentiu una de nord és bastant interessant, no? perquè és com sa missió, no? Home, que... anem cap al nord, no? Sempre se diu he perdut el nord, vol dir que anem has perdut sud al allà cap a on vas, no? És a dir, les ànimes astrològiques Astrològicament també... anem cap al nord de nord. I el nord de nord passa ara a aquari, el qual significa un canvi brutal cap a, cap a aire. També Plutó, que és el planeta superpotent, està en aquari. Llavors, això, l'era d'aquari que en parlaven abans en el dinar, doncs aquestes dues coses són molt importants dins aquest inici, entre cometes, d'era d'aquari, que és una era menys terrestre. No? Fins ara, i ara ens explicarà en mm, José mm, Millán, sí eh, què era important, el que teníem físicament, no? la les possessions, la matèria. Ara això deixarà de ser així i començarem a tenir una època més eh, d'aire, i, i, en la qual sí. serà més important les relacions que tenim, I el coneixement, els sentiments el i coneixement. el coneixement. És a dir, la intel·ligència artificial, al cap i a la fi, què està fent? Doncs està fent, està, ens està proporcionant eines, coneixement i cada vegada més això és el que importa, la creativitat. Una mica l'era d'aquari és, és això, no? deixem de ser persones... Eh, allò que importa són els dobbers, per sort, cada vegada més els dobbers no importaran, sinó que importarà la creativitat, y al y que coneixement. es aquesta és la grandesa no? de l'era d'aquari que y estem, ja entrem de, de cap. Estamos en un periodo en que eh, de algún modo el aire empieza a gobernar, eh, un tiempo donde, por ejemplo, el vínculo vale más que el objeto, vale más que la materia, vale más que, el, por ejemplo, el conocimiento sustituya a la materia. El gran capital del futuro no va a ser eh, cuánta tierra tienes, cuántas casas tienes, cuántos autos tienes, eh, cuánto dinero tienes en el banco, sino el conocimiento ese va a ser el capital del futuro. El conocimiento eh, eh, y las, eh, lo veremos también, las redes, los contactos, las maneras inteligentes de gestionar nuestras relaciones con otros, etc. Y I en aquesta era d'aire, que también es una era mola acuariana, ¿y qué volvía acuario respecto a Capricorn, sobre todo, o otros tipos de asignas. vol dir les xarxes. No? Això que estem fent nosaltres ara, nosaltres som aquarians de fa molts anys, no? ens hem mm. avançat en els temps. Cada cop serà molt més habitual. No és el moment ja d'unir-se amb persones afins a fer coses, ja no tant de la individualitat i de projectes d'aquest tipus Exacte. Mhm. tan nominals. L'energia no? de l'any ens conduirà en això. Si estem oberts, el més segur és que comencin a arribar com oportunitats de formar part doncs, de, de moviments, d'ONGs, de crear noves empreses, em, de canviar les nostres, les nostres relacions, d'estar de, oberts i, i, i de, de trobar un lloc no? em, socialment tots tenim, tots tenim un lloc, doncs n'hi ha que l'han trobat i n'hi ha que no. El 2026 segurament moltes personas, si están abiertas... trobarán a, eh, aquel lloc. Es un año donde lo colectivo y lo grupal ya no puede seguir esperando. Nosotros venimos diciendo hace años que ya los, lo colectivo, los grupos de gente iban a ser la tónica de estar acuariana, con Plutón en Acuario. Pero entra el nuevo norte en Acuario, está Plutón en Acuario, está Urano en Géminis. O sea, lo que te quiero decir es que es hora de que te comiences a reunir con otras personas, a hacer tribu y a hacer red miren se me puso la piel así. Es el momento, no sigas esperando. Es clave hacer colectivos. O sea, es lo que nos va a sostener en toda esta transformación. Molt bé, tanquem aquest eh, resum astrològic de com entrem en el 2026 i de què ens espera. Eh, I després igual vos convidam quan escoltem aquest últim tall que ara escoltarem de Mercedes Clar, i tant, i tant. a donar la vostra opinió no sé si des de fora com a curiosos o si us fa gràcia l'astrologia o si el, el que vos hem dit en aquests minuts us ha sonat a xinès o a català mallorquí Eh, però bé, resumint, no? és un any eh, que ens posarà les piles i que ens donarà sorpreses que, que no esperem. Després les energies a cadascú li van com van. <laughs> Això estem parlant d'energies que hi ha al ter a la ah, Terra Exacte, hi ha signes, i que venen del cel. Clar, hi ha signes a partir que es veuen més... Cadascú té la seva carta astral, Exacte. la seva vida, el seu trajecte. Potser arribem al desembre i em diu pues tot això que vas dir no m'ha acabat de, <laughs> no acabat de ressonar. Però és veritat que gairebé tots els astròlegs o tots els que escoltam coincideixen en la potència d'aquest any. No serà un any qualsevol. Estem en un any nou, 2025 és suma 9, 2026 suma 1, és l'inici. Em... Això és com una cosa molt bàsica a la qual pots creure o no, no? Però tot, tot quadra, per tant, jo crec que val la pena estar oberts, a això. I si no et passa a tu, segurament hi haurà altres persones que sí, podes dir, estimi, no, però en aquest justament això li ha passat i no sé si és curiositat. Bueno, és... Vos convidam no, a mirar l'any des d'aquesta perspectiva i de tant en tant mirar més a les estrelles, no? que moltes respostes segurament per nosaltres algunes s'han trobat, trobat allà. I vos convidam a tornar-nos a trobar just d'aquí un any, a veure què ha passat amb tot això que estem dient ara. Disfruta de lo mal que se siente y lo frágil que se siente ser vulnerable o no sentirnos bien o sentirnos que nos han dejado, nos han tratado mal o no nos hemos sentido queridos o se ha dejado el trabajo o has quedado mal o... Siente, todo se está colapsando y el fuego todo se lo va a llevar. Y está bien, porque el fuego y la purificación de todo el fuego del 2026 solo te va a dejar lo real, y esta es la fuerza del 2026. O me muestras la realidad o toda tu fantasía sin base ha sido ya quemada. Radio Tortuga, sa radio Mes vallaruga.